ธรรมะสวัสดียามเช้าทุกทุกท่านนะอาจารย์早上ห่าวแปลว่า ดีใช่ไหม好的意思是好对不对ตอนเช้านี้ดีไหมเจน早上好吗ตื่นขึ้นมาสดชื่นไหม หรือตื่นขึ้นมา แต่ตัว แต่ใจยังไม่ตื่น 起床的时候有没有清爽啊？或者起床了，但是心还没起床，还没醒过来。嗯，บางทีถ้าเราตื่นแต่ตัวนะแต่ใจยังไม่ตื่น ใจยังไม่สดชื่นเบิกบานเนี่ยมันเหมือนเรามีชีวิต แต่มันไม่มีชีวา如果起床的时候只是这个 身体醒哈，但是心没有醒过来，那就好像我们生命就没有意义。 <laughs> คนหลายคนในโลกนี้นะ，ส่วนใหญ่แลนะ，มีชีวิตนะ，แต่ไม่มีชีวา。我们有生命，但是一般人哈，这个世界上一般人都是这样，有生命，但是他生命没有意义。มีชีวิตเดินไปเดินมา ทำงานทำการนะ แต่จิตใจล่องลอยเรื่อยเปื่อยเรื่อยนะ有生命的就是干活工作干事情但是心流浪着跑来跑去ร่างกายนะ มันทำอะไรมันแสดงอะไรนะ แต่จิตใจเนี่ยไปคนละทิศคนละทาง อันนั้นเรียกว่ามันเหมือนเป็นการแยกกายแยกใจแบบแบบหลงนะ 身体它正呃正在做什么，但是心呢，就跑，就是不在一起，跑另外一个方面去了，那就叫身心分开，但是迷着分开。就是笼有个 idea，有个目标，就是笼在有个，想法。心就迷着跟着以前或者将来或者念头在一起。 อย่างเราบางทีปฏิบัติอะหลงกลับไปที่บ้านนะหลงกลับไปเรื่องราวต่างๆนะนะบ่อยๆเนี่ยเรียกว่าความหลงนะ我们用功的时候有没有常常迷着回家迷着找那个以前什么做的事情哦这就叫迷แต่นอกจากว่าเออเราตั้งใจคิดนะตั้งใจคิดวางแผน ทางใจคิดพูดเอี่ยอันนี้เรามีสติกำกับไอ้แบบนั้นไม่ใช่ว่าหลง但是如果我们啊、有想有想法哈、就有刻意的想什么计划啊，或者刻意的想怎么说啊，那是不算迷。嗯，ความคิดนะ มันเป็นอะไรที่ที่น่ากลัวมาก ถ้าเราไม่รู้เท่าทันตัวเราเองนะอืม 念头是一个很很可怕的东西，如果我们没有及时的知道它的话，เราต้องรู้จักนะความคิดมันมีสองประเภทนะความคิดประเภทหนึ่งนะเรียกว่าตั้งใจคิดไอความคิดแบบนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายเพราะเราตั้งใจเรากำกับไว้อยู่นะ妄想有有两啊、 想法有两种哈，第一就是我们有刻意的想，啊，这这一下是不太危险，因为我们还知道还还刻意的想。แต่ความคิดอีกประเภทหนึ่งนะหลวงพ่อเพียนใช่ว่าเป็นตัวรักคิดหรือว่าเป็นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจแต่是另外一个想法呢就

หลวงพ่อใช้คำขนาดรุนแรงนะ ขนาดว่าไอตัวดักคิดเนี่ยมันเป็นโสเพณีจิตนะ จิตมันสัมสอนคิดไปได้เรื่อยเปื่อยนะไปเลย 丹田长老啊、呃，有就是用很强的词说，这个偷偷想呢，他好像新的妓女，就是很新新上的妓女。เยมันรู้สึกไหมแบบ จิตใจที่มันคิดแบบไม่มีสติกำกับเนี่ย มันมันเลื่อยเปื่อยมัน สารพัดไปทางไหนก็ได้นะ你你感你感觉这样吗？那个心没有觉性的时候，它会很乱，哪里都可以去啊。คิดดีสุดๆก็ได้ คิดเร็วสุดๆก็ได้เอ่อ非常好极好极了也可以想得到太很坏很坏的也可以想得到。 แบบเห็นแก่ตัวก็ได้นะคิดจะเอาคิดจะอยากได้ อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คำนึงถึงคนอื่นก็สามารถคิดได้นะ有自私的想啊、没有想到其他人很坏很坏的也可以想得到ความคิดแบบนี้แหละมันเป็นอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อผู้อื่นนะ这些念头呢这这种想法是 对我们生命还有其他人很危险。ความคิดแบบนี้แหละนะ มันฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้นะ所以这种念头这种想法也可以杀自己可以杀其他人ความคิดแบบนี้นะ มันทำให้เรานอนไม่หลับนอนเป็นทุกข์กินข้าวไม่อร่อย เพราะว่าความเบื่อความความทุกข์ใจนะ这种念头 可以让我们睡不着，吃饭也吃的不不好不香，因为心很有苦。 <laughs> 我们要来培养觉性，是为了只是让要看到它，它只是个念头。它只是个念头。 他只只是心他自己想出来，自己起念头出来。ลองดูดีๆนะ，吃，想吃榴莲那个想吃的就是。 想法、念头想吃的，还是你的嘴巴想吃？นะดูดีๆว่า มันเป็นร่างกาย เวลาเราอยากอยากกินอะไรนะ ร่างกายมันมันอยาก หรือว่าจิตใจมันอยากนะ当你想吃一个东西是那个身体他想吃还是心想吃อย่างร่างกายมันหิวเนี่ยเออร่างกายมันอยาก มันต้องการอาหารใช่ไหมต้องหาอะไรกินเพื่อให้ร่างกายมันบำบัดความหิวนะ如果啊、呃、身体肚子饿，如果饿的话，那就是身体想吃了，它需要啊、ร得到食物，为了减少那个苦饿。ร่างกายเราทำงานหนักนะทำงานมาทั้งวันจนถึงตอนค่ำแล้ว มันล้าร่างกายเขาอยากจะพักอันนี้ มันง่วงนอนมันอยากจะนอน อันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายนะอ่า我们白天整天做工作呃呃很很困难到晚上然后觉得疲劳想睡觉那就是身体它需要啊、休息แต่บางทีเราเพิ่งตื่นมาไม่นาน มันก็ยังง่วงอยู่เป็นเพราะอะไร เพราะใจมันง่วง但是有的时候我们刚刚起床啊起床还没久哈就再困了那是什么呢就是心它困ดูดีๆนะที่เราบอกว่ามันเราเบื่ออะไรนะเพราะเราไปเป็นผู้เบื่อ เพราะเราไม่ได้เห็นว่าจิตใจมันเบื่อของมัน你好好看当你无聊 就是因为你，你就是成为无聊的人了。你没有看到，其实就是心它无聊的。嗯，今天我们很懵，但是我们看到，它只是个症状，它会消比如说，今天你很困，如果你能啊觉知，看就是及时看到它就是一个状态而已。

然后执着执着它成为我是我的。การฝึกสติแล้วมันเกิดวิปัสสนาเนี่ยมันจะแยกกายแยกใจแบบเนี้ยมันจะเห็น มันอยู่ด้วยกันตรงนั้นแหละแต่มันแยกกันไม่เข้าไปเป็นด้วยกัน当我们培养觉性啊、修毗婆舍那呢，就是为了分分离这个身心，它就不在一起。那เช่นอ่า เช่นร่างกายมันปวด ใจก็รู้ว่ามันปวดอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันไม่ใช่ใจเข้าไปเป็นผู้ปวดด้วยนะอ๋อ比方说身体有痛啊那个心它它是知它是知道的它有觉知感觉到但是没有跟着那个身体粘在一起然后就是一起痛一起苦อย่างอาจารย์กับพลเนาะเนี่ย เป็นคนพิการมาหลายสิบปี ก็เลยคิดว่าคือเราเป็นคนพิการคือทั้งกายทั้งใจมันพิการไปด้วยกัน好像甘鹏老师他瘫痪了十十几年他就想哦、呃、我我全部身心都瘫痪了嗯，但พอมาปฏิบัติเนี่ยเจริญสติ พอ ทำได้สักประมาณเดือนหนึ่งอา้าวมันเห็นว่าร่างกายมันพิการใจลาออกจากความพิการได้当他来啊、培养决心啊、哦、用功，他可以看到那个身体是瘫痪，但是我心可以离开出来，我心没有瘫痪。อันนี้แบบนี้แหละเดี๋ยวเราเรียกว่า แยกรูปแยกนาม ไม่ใช่ว่า ไปคนละทิศคนละทางแต่มันรู้อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละนะแต่มันเห็นว่าอันนี้มันเป็นแต่อีกอย่างหนึ่งแค่เพียงผู้ดูเฉยๆนะ这就叫明色分裂哈它它它不是那个身心跑的不不不同的地方，那不是，但是它是在一起，只是那个有一个部分 还还有另外一个部分它是不同的อย่างที่เนี่ยที่เราฝึกแบบพยายามบอกเออกายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้นะ好像我们现在用功就是这个身体啊动心要觉的要觉知เนี่ยอย่างอย่างเราฟังอยู่ที่นี่ใช่ไหมไอสิ่งที่ฟังเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรด้วย

你你身体一定在这个大殿，要不然就听不到。แล้วก็มีหู จริงๆ หูแล้วก็ปกติจริงๆนะเราถึง要有耳朵然后这个耳朵也应该正常的嗯แต่ถ้ามันมีแต่กาย แต่ถ้าใจเราไปคิดเรื่องอื่น ใจไม่อยู่กับตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินก็ไม่รู้เรื่อง 哦，但是如果只有这个身体在这个大殿，但是心跑着去哪里了，那你可能你会听不到，或者听到但是听不懂，也听不懂。ไอ้แบบนี้ยได้ว่าอยู่กับปัจจุบันคือกายเรานั่งฟังอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นะหูได้ยินเสียงตรงนี้จิตใจก็รับรู้อยู่ตรงนี้นะ 当我们这个身体也在这里听着，有耳朵听着，还有心也在这里，这就叫活在当下。呃，那咧话有得干，但好，白达，它变痛安安内安宁呐，就是身心是在一起的，但是如果有有有一天那个哪里有啊有苦，比如说。 身体有苦，但是心他会分开，他他没有进入啊，成为那个苦。他就会是人，对待，那，类似我们有朋友，我们没朋友，朋友，他就 <laughs> 会照顾我们。身体好像我们有个好朋友，当我们生病的时候，那个好朋友会照顾我们。我们走走走。 แล้วมันเหนื่อยใช่ไหมเพื่อนที่ดีก็จะคอยบอกว่าเออก็เดินช้าลงสิเดินเร็วทำไมมันเหนื่อย嗯，比如说你走路啊、呃，走的太快了，然后感觉累，那你好朋友会跟你说，那你慢走一点吧，你为什么要那么走的很快？เนี่ยเธอจริงจังเกินไป เนี่ยเพื่อนดีๆก็เตือนนี่ ผ่อนคลายหน่อยนะ รียดน้อยตรงนี้นะเออมันก็จะสบายขึ้น当我们太认真的时候那个好朋友会提醒我们哎放松一下自在一下吧会会更放松的เพื่อนที่ดีที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือใจที่มีสตินี่แหละที่มันจะเตือนตัวเอง那个好朋友就是有觉性的心啊他会提醒自己 อันนี้แหละมันจะแยกเรียกว่าแยกกายแยกใจมันอยู่ด้วยกันใช้ใจดูแลกาย这就叫那个身心分开哈，但是它是在一起的，心会照顾那个身体。ต่อไปนะสติมันก็จะแยกถ้าจะเรียกว่า แยกใจที่เป็นปกติ กับจิตที่มันมีเป็นอาการนะเป็นความคิดเป็นสิ่งต่างๆนะ 以后心它会分裂那个啊心平平常心是一种状态，然后如果心不不正常有什么状态，那就是另外一种。ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้จักใจที่ปกติเพราะใจมันมันก็เป็นอาการต่างๆนะเราจะสู้ใจเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นะอืม 一般人他不理解，他不懂这个平常心是怎样哈、哦，因为一直都有那个心，他一直有一个状态，有的时候好，有的时候坏。อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ใจจริงๆ มันเป็นเพียงแค่อาการความคิดอารมณ์อะไรความรู้สึกเป็นแค่อาการ我要说他们 它不是真，就是不是平常心，不是初心，它只是心的状态，那个念头啊，情绪啊。kinda 它比较贴呢， <laughs> 像跟帐子，我们穿衣服，我们穿什么衣服，我们就。 比如说穿护士的衣服就变成护士这样。เห็นไหมเนี่ยเสื้อผ้ากับร่างกายมันอันเดียวกันไหม衣服和我们身体是同同样的吗？อะไรมันสมมุติ什么是假名？อะไรมันสมมุติ 衣服和身体，什么是假名？ทั้งสองอย่างใช่ไหม都是两个都是แต่อันไหนมันสมมุติกว่า但是哪个就是怎么说更更假名更假名衣服เสื้อผ้าเพราะว่าเนี่ยนะ ร่างกายเนี่ย มันอยู่เนี่ยมันเราต้องใช้ต้องอาศัยจนกว่าจะตายเนาะ 因为我们还要靠，还要用这个身体到死。但，是，帐，子，呢，大，多，数， <laughs> 我们，会，每天，换，看， <laughs> 这，个，我，穿，的，袈裟也是，啊，就，穿，了，就，成为，师傅，当，不，穿，啊，就，它，就，是，假，名。 โยมสมมติโยมนี้ยิ่งง่ายนะเดี๋ยวมาอยู่วัดมานุ่งขาวมานุ่งชุดอยู่วัดอ่าเป็นโยมปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด居士就更容易看到在在道场在寺院啊就穿白色衣服来修就是当居士嘛修行กลับไปที่บ้านเอ่อ ไปแต่งชุดนอนก็กลายเป็น คนกำลังเตรียมตัวนอน回家啊晚上穿那个要睡衣啊就就变成那个准备睡睡觉的人ไปทำงานก็แล้วแต่อาชีพละเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูก็มีชุดที่แตกต่างกันไป去工作也可能有叫什么试试衣那个制服对制服 那个有可能当医生、老师，啊，兵、 <laughs> 军啊，那个是不同的。嗯。假设他，人，们，看，到，我们，呢，哎，这，个人，是，医生，这，个人，是，师傅，这，个人，是，警察，但，是，只，是。 那时假名我是那样，但是真的我们是。但是其实真正的我们是什么呢？呵呵呵，它只是我们啊假定，然后就表演出来的一个状态。当我那个按那个假名，我们只是。 只是那个状态。แต่สมมุติหน้าที่ทางโลกเราก็ต้องแสดงให้มันถูกสมมุตินั่นแหละนะ但是我们也要按这个这个假名做好责任แต่ไอ้ที่สมมุติที่มันหลอกเราอะคืออารมณ์คือความคิดคืออาการภายในจิตนี่แหละมันหลอกให้เราเป็นจริงๆ但是有一种呃但是那个有有假那个心 สินตจามีไอ้สมมุติที่มันดอกเราคือเนี่ยอาการของจิตคือความคิดต่างๆอะดอกให้เราเป็นจริงๆ有一种假名它来欺骗我们那就是那个情绪和念头它骗我们让我们觉得这个是真的เห็นไหมพอมันโกรธเนี่ย เราก็เป็นผู้โกรธจริง ๆ แสดงบทบาทจริง ๆ เลยไม่ใช่แค่แสดงนะที่จริงเป็นจริง ๆ ไปเลย比如说啊起个生气啊我们就真的变成生气的人了就真真真的表那个表演什么出现表现出来都是很变成生气的人骂什么打ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นความโกรธเป็นอาการอย่างหนึ่ง กายก็อยู่ส่วนหนึ่งความโกรธก็ส่วนหนึ่งสติเป็นผู้เห็นทั้งสองส่วนนะ如果我们有觉性的话，我们就看到这个身体是一部分，心有生气是以另外一个部分，然后那个知者也是另外一个部分，可以看到这那个两个部分。แต่ถ้าเราไม่เห็นนะ มันกลายเป็นเรานะทั้งกายทั้งใจเป็นผู้โกรธไปหมดเลย。但是如果没有 觉性觉知的话，就变全部就合在一起变成我了。我是那个身心是我，我生气。นี่แหละนะการฝึกสติแล้วมันเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมามันสามารถแยกรูปแยกนาม แยกอาการของนามต่างๆได้ ใจที่ปกติใจที่ไม่ปกติแยกออกไปได้ 当我们培养觉性，得到这个 P p e r s o n a 的智慧，就可以分分开这个身心、名色，啊，แยกอาการของใจใจที่ปกติใจที่ไม่ปกติที่เป็นอาการต่างๆก็แยกออกไปได้。也可以分那个啊，这个是平常心啊，那个是心有什么状态的的心。เวลามันทุกนะ。 มันก็จะเห็นเป็นเพียงแค่อาการกายมันทุกข์ก็เป็นแค่อาการของกายที่ทุกข์ใจไม่ได้ทุกข์ด้วย当我们有苦也可以看到它只是一个状态当身体有苦也是看到那个是只是身体的状态หรือเวลาบางทีใจมันหลงนะเป็นอาการเราก็เห็นเออโกรธมันทุกข์นี่ว่ามันพอเห็นว่าโกรธมันเป็นทุกข์ มันวางนะเหมือนอันนี้มันหนักอะ่ะมันก็จะวางมันฮะ或者有的时候我们迷着了就变成那个生气它也会会提醒有觉知的时候会让我们知道哎生气是苦啊然后当理解了以后他会自己放放下那个状态เห็นความอยากมันเป็นทุกข์ไหม你们看到欲望是苦吗 นความโกรธความโลภความหลง ความอยากความรักความชังเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ในนั้น ทั้งหมดเลย贪嗔痴啊有那个欲望爱恨里面都有苦บางอย่างเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะใหม่ ๆ มันไม่ทุกข์นะ มันสุขมันดีได้ซ้ำ有些有些事情有些东西我们以为它 就是开始他没有苦的，挺好的。嗯，เอาง่ายๆสมมติเราแบกเราถือ ถือถือกระเป๋าของเราไว้เราถือไปสักวันเนี่ยนะแรกๆไม่มันดูเหมือนไม่ทุกข์แต่หลังๆมันจะแสดงทุกข์ให้เห็นชัดว่ามันทุกข์嗯，比如说我们呃拿这个我们包包是吧包子 提我们的包啊，刚刚开始可能没有感觉是苦，但是如果就过了好久啊，到晚上什么还是要拿那个包， <laughs> 一定会苦的。有问题，像趁况熟，我们要要拉杂况熟位呢？干要拉杂，它就变粗了。或者我们有，或者我们快乐。 然后想呵护、想保持那个快乐，那个欲望呢是苦的。ไม่แต่ตัวสติเราก็พูดว่าไม่ใช่ว่ารักษาสตินะแต่คือให้มีสติใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นประจำ。我们培养觉性呢，也不要呵护这个觉性，只是要啊常常有觉性。 มันสบายก็มันคือมันทำใหม่ของใหม่ไม่คือมันไม่ต้องรักษาแต่มันสร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ不要呵护但是就是可以当下的啊不停的就是新鲜的啊再建出来怎么说有它แล้วสติมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากเกินไปนะนั่งอยู่นะร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็แค่เห็นมันนะรู้สึกมีสติแล้วนะ而且培养决心也是不难的事情啊啊就比如说我们正在做我们知道我们觉知我们呼吸感觉到那就是有决心了หรือความคิดนะมันก็รู้สึกเหมือนคล้ายๆเหมือนลมพัดผ่านมา อยู่ๆก็แวบเข้ามาเราก็เห็นไม่เฉยมันก็ไปของมัน 当起个念头，也好像啊，风吹到我们啊，吹吹到了，一会儿就过去。嗯哼，哼，เหมือนลมเหมือนนะ，บางทีเราก็ไม่รู้หรอกมันพัดมาทางไหน，แต่พอมันกระทบเราค่อยรู้ตัว。好像风呢，我们也不知道它哪个方向啊吹过吹到这里，但是啊，我们吹到我们了，然后我们就知道哦。 ความคิดก็เหมือนกันนะบางทีไม่ต้องไปหาเหตุผลกับมันหรอก อืม ก็แค่รู้ว่ามันคิดอ่าพอละไม่ต้องไปเอ๊ะทำไมมันถึงคิดเหตุผลมันคืออะไรอย่างไรนะ念头也是一样有我们不需要寻找那个原因哈就就考虑了考虑很多啊只是知道只是觉知它就好了นี่แหละนะถ้าเราฝึกเนี่ยเรียกว่าใจ มันจะมีอิสระอย่างแท้จริงนะ如果我们这样的用功的话，后来就得到那个心真正的自由。嗯ืมใจที่มีอิสระนี่แหละเรียกว่าใจที่มันไม่ทุกข์นะใจที่มันสบายมัน自由的心就就叫它就是不苦很自在嗯 นะฝากไว้ในเช้าวันนี้อ่า早上就这么